около 10 000 мобилизирани от Русия вече са в Украина. Част от тях в последните два дни вече са стигнали и до фронта в Южната Херсонска област. Е, това казва съветника на украинската президентска администрация. Ние знаем, че много голямо количество, огромно количество руснаци напускат е, територията на Русия след обявяването на така наречената частична мобилизация от страна на Кремъл. Един от куриозните примери, двама руснаци избягаха с лодка в Аляска, а стотици хиляди емигрираха, за да се спасят от военна служба там. Какво се случва с Александър Стоцки, 26 годишен руснак, който веднага след избухването на войната успява да пристигне в България, включва се в протестите в подкрепа на Украина, беше в това студио на Хоризонт до обед с украинското знаме, въпреки че е етнически руснак – защото не иска да убива украинци и защото не одобрява политиката на Кремъл по окупацията на украински територии. През юли неговата молба за закрила в България е отхвърлена от Държавната агенция за бежанците. Казвам добър ден на Александър Стоцки отново. Добър ден. В ефир превежда Вилхен Балтаджан, за което благодаря. Алекс, какво се случва с вашия казус и защо в разгара на поредната вълна от атаки от страна на Русия, отново въздушни, а, но на територията на цяла Украина и на фона на контрнастъплението на украинците, които се опитват да си възвърнат своите територии, отново алармирате българските медии, че има опасност човек като вас да бъде върнат в Русия. Що происходит с вашим случаем? И почему на фоне продължаващихся активных военных действий на территории Украины, продолжающихся воздушных атак с российской стороны, а, в очередной раз, так сказать, э, э, взбудораживаете тревогу о том, что вы не знаете, что именно произойдет, что будет с вами. А, <clears throat> что будет конкретно со мной, э, тоже никто не знает, как и, в общем-то, о дальнейших каких-то ходах и проявлениях внутри Украины или внутри России с той же мобилизацией. Какво ще стане с мен, наистина никой не знае, както никой не знае и какво ще стане с военните действия на територията на Украина и с продължаващата се мобилизация в э, рамките на Руската федерация – Вие обжалвате решението на Държавната агенция за беженците? Вы протестовали первоначальное решение Государственного агентства да, беженцев. Да, конечно, после того, как я получил э, решение а, от э, этой самой агенции, естественно... Разбира се, след като получих първоначалното решение на агенцията за беженците, после прочтения всего содержимого этого прекрасного документа. След като прочетох съдържанието на този прекрасен с огромни кавички документ, а другого варианта, кроме как а, апеллировать а, по поводу этого решения, просто быть не может. Друг вариант, освен да подам контестация, да а, жалба, жалба, жалба против решение. първоначалното решение, Аз просто не виждам. Потому что все, что там написано, абсолютно оторвано от э, реальности. Такое впечатление, как будто человек просто находится либо в бункере, либо в изоляции. Защото всичко, което е посочено в э, този документ, в този отказ, е, прилича все едно този човек, който го е писал, се намира в някакъв бункер, в изолация. Да. Какъв е аргумента а, за да откажат някаква форма за закрива да, в България? А в содержимом этого документа можно прочитать про 20 лет демократии в России. Съдържанието на този документ э, пише неща като э, например, че в Русия вече 20 години има демокрация действаща.